День народження був для нас однією з небагатьох нагод зійтися разом. Але Віра прийшла зовсім не для того, щоб дивитися на моїх хлопців. Могли б зрозуміти. Зрозуміли. Розходилися раніше, ніж звичайно, і не було накурено, як завжди. Навіть кілька пляшок лишилося недопитими. Хлопцям зробилося сумно. Василь не співав на сходах, все було так поважно, що ніхто навіть не підморгнув мені, виходячи. На підвіконні лежали букети бузку, фіалкові та білі хрестики суцвіть осипалися під батарею, густо пахло нічним садом, і я відкрив вікно в теплу й пружну від вітру ніч. Я знав, що Віра не повинна так от просто піти від мене сьогодні. Вона це теж відчувала, мала відчути. Коли за останнім із гостей захряснулись двері, і протяг похитав букети на підвіконні, я став обличчям до вулиці і слухав, як дзюркоче в кухні вода, обмиваючи склянки й тарілки. Віра взялася перемити весь посуд, і я нічого не сказав їй, нехай як хоче. Ми зустрічалися вже не сповна рік від знайомства в Гринівці, але Віра ще ніколи не мила мого посуду. Хоч я й не ходив з вірою до ресторанів. Ми обоє не полюбляли цих місць публічного усамітнення і уникав заходити до неї, щоб не бачитись зайвий раз з її енергійним таточком Анатолієм Георгійовичем Годиком. Я й до себе віру довго не кликав, побоюючись тої хитруватої посмішки, яку міг дістати у відповідь жіночі реакції на цілеспрямовану чоловічу увагу. Від першої зустрічі нашої на Майдані в Новій Гринівці я замилувався вірою Годик, а тоді покохав її. Можливо, це ще не було тим всепоглинаючим і всевладним коханням, про яке пишуть поети, але мені бувало важко без віри. І я боявся щемним, солодким страхом, наче дитина, яка вперше взяла у руки дорогу кришталеву вазу і затискує променисту прозорість між спітнілих долоньок. Страшенно не люблю вчинків та людей метушливих. У нас із вірою починалося аж надто статечно. Взагалі мені ніколи не вдавалося бути аж таким розсудливим як хотілося б. Хіба що з вірою вперше. Це був невеселий рік. Минулі перенапруги зібралися всі докупи в страшну перевтому, і давно вже мені не писалося, втомлено думалось, а нині я, розгублений і сумний, безпорадно і несподівано для себе самого покохав віру. Любова та поки що не повертала мені ані щастя праці, ні впевненості в собі, але солодкий біль, що оселився в мене всередині, роз'яснював, просвітлював мені світ і давав часом таку несподівану гостроту зору, що аж серце боліло. Стоячи біля вікна, я слухав, як цокають тарілки одна об одну намагався уявити мокрі вірені руки, уявляв і боявся війти до кухні, щоб перевірити, чи справді ж вони такі. Руки віри годик мусили мати в собі щось від рук її тітки Людмили, яка загинула в роки війни у Гринівці. Втім, коли я думав про спалене у війні вірене село Гринівку.